كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pitaj ga Samir Zakba radi. Odmah. Dok slika za راد mora raditi. proučavanje istorije posebno u našem vremenu ima svoju neizmjerivu važnost upravo zbog toga što počesto nama kao muslimanima balkanskih zemalja ili da kažemo tako bošnjacima ovdašnjih zemalja uvijek želi neko drugi da kroji istoriju i da nam predstavlja onako kako on misli da treba ona da bude a nikako onako kako je bila stvarno i odatle i obaveza i potreba kako čitati istoriju, kako proučavati istoriju, kako tragati za stvarnim činjenicama. Istoriju nije ni malo lako proučavati, upravo zbog toga što na tržištu ima mnogo informacija, dijela i starih i novih i starih i novih autora i starih i novih dijela koja su pisana pristrasno sa nekim određenim ciljevima. Sa druge strane imate problem isticanja istorije skorašnje u zadnjih 20 ili 30 godina zato što njeno isticanje nekome ne odgovara. Pa imate u školskim programima uskraćeno našoj djeci, muslimanskoj djeci, određena prava kao što su prava na jezik u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, kao i pravo na izučavanje istorije, tako da većina omladne ili djeci će ostati uskraćeni i sakati u tome pogledu. Isto kao što smo uskraćeni i sakati ukidanjem vojske i mogućnosti obuke i vježbi i tako dalje, sve sa ciljem da se ova masa muslimana, evropskih muslimana, dovede na jedan, a već je dobrim dijelom dovedena, jedan nezavidan dio. Kada je riječ o istoriji, Istoriju su nama do sada uvijek predavali drugi i nikako se nije dopušta, dopušta da o istoriji govori naši ljudi. Ako bi govorili, to je bilo uvijek između, dakle, zagrada. Istorija ima nekoliko svojih tih strana, odnosno proučavanje istorije ima nek, nekoliko svojih opasnih strana sa kojima mi nismo često upoznati. Istorija može da bude izmišljena, da može, može da bude poturena, ili jednom riječu podvaljena. Istorija može da bude pripisana određenim autorima koji nemaju veze sa tom istorijom, ali da bi se našla takozvana promičba ili prođa za njihovu robu, onda se pripišu određenim imenima. Kao što je recimo imate primjer kad se kaže uh, Mohamed ibn Jarir et Taberi. Je li vam poznato to ime? Koliko ima e, Taberija? Imate Muhammeda ibn Džerira, Ebu Džafera Taberija. Imate još jednog drugog, zove se ovako. Muhammed ibn Džerir, Ebu Džafer Taberi. Jesu isti? Na lista imena? Jesu ista imena. Imate u izvor dobročinstva Emira Spahića. Emir Spahić je šta? VMA, borac, sekretar u drženju i tako dalje. Imate Emira Spahića, futbalera. U čemu se njih dvojica razlikuju? U čemu se njih dvojica razlikuju? Ja znam da od ovoga mog emira otac se zove Dževada, od onoga emira ne znam kako se zove otac. Ovdje imate problem, dakle, i sličnih imena i promičbe krive istorije kroz ta imena. Muhammed ibn Džarir Ebu Džafere Tabari ima djeda po imenu Zaid. A ovaj šiitski Muhammed ibn Džarir Ebu Džafere Tabari ima djeda po imenu Rustum. I ljudi ne znaju, oni koji dođu uzmu knjigu istorije Taberija, on kaže mi da je to taj Taberi. Imate recimo Ibn Hajar, poznat po čemu, po komentaru Buharijeve zbirke, jel tak, Fethul Bari. Kada upitaš veliki broj naših ljudi, kako se zvao Imam Buhari? Svi junaci nikom ponikoš u zemlju mrko pogledaju. Muhammed ibn Ismail, jednostavno. Kako se zvao Imam Muslim? Muslim ibn Hadžađ. Ljudi ne znaju. Oni znaju za al Bukhari, znaju za al Muslim. Ali ne znaju imena. Ne ulazi u istoriju, ne ulazi u pojedinost, u detalje koji su veoma bitni ehle ilmu. Učenicima manje i više, ali ehle ilm gleda na te detalje. Jer ne možeš pred njegovo ime podvući recimo ono što nije njegovo. Pa kažeš Tarih od Taberija. Od kojeg Taberija? Rustemovog ili, ili Zaidovog? Da im reci koji je od dvojice bio. Ili imate, kažem, kad kažeš tashih al-Bukhari ili šerh Bukhari, šerh, tumačenje Bukharijeve zbirke od Ibn Hajara, kojeg? El Askelanija. Ako ti neko kaže Ibn Hajar, kaže Ibn Hajar al-Haythami, smatra hadis validnim. ne smatramo ga mi, nije od nas nego Ibn Hajar al-Haythami Rafidija. Nema veze sa Ehli Sunnata od džematu. Isto koji ovaj taberi što je Ehli Sunnata, a onaj taberi od Rafidija. E zato je to dakle, veoma bitno znati ili recimo informacije, početi se plasirati informacije kod nas je ja ne znam je li to izmijenjeno u Mihalu, ali kad sam ja bio dijete i učio u Mihalu, sjećam se tih recimo detalja, bitka oko Džemela, bitka na Sifirni, tako da je spomnjala se neke od tih bitaka. I naći ćete recimo u iskrivljenoj historiji kako je uh, Aisha učinila seždu kad je preselio ko? Ali je radi Allahu anhu. Kaže se, učinila je seždu i zahvala Allaha, Allah, Allah, Allah kad je poginuo Ali radi anhu. Nije istina, nije tačno. <clears throat> Prvo majka pravovjerni i njegova majka istovremeno. I to što se želi dići na nivo da je bilo nepriteljstva između njih, nije tačno. Jer recimo, kada je Aisha radijallahu anha navodno je Ibn Abbas htio poniziti, pa je rekao jednom prilikom لقد تبغلتي وقد تجملتي ولو شئت لتفيلتي navodno ovo je on nju je rekao a to znači kad si htjela da jašeš devu bila si na devi to je bitka oko devi borba oko devi kaže i sad si došla na mazgi a navodno kad je poginuo ona je Hasan, da je uzjahala mazgu da se ona kobajf proveseli među narodom. Kaže, vole ušiti le te fejelti, a da hoćeš, uzjahala bi na slona. Da Ibn Abbas to kaže majci pravovjerni, istina. I to nema ni jedno izbirce dehnu sunata val džemaata. Isto tako sira, sira Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, sekifa, okupljanje u, onaj, u, seki, u sekifi, šura, navodno Omer rekao radi Alanhu, kad se okupi ta šestorca pa posluje jednog, kaže da ih prati, pa kaže gledaj šta će se on dogovoriti. Ako im se jedan suprostavi, ubijte ga. Ako se dvojica suprostavi, ubijte Ako se trojica kada suprostavi, sagledajte situaciju koji više u pravo, pa kao ubijte onu trojicu. Ako se kaže suprostavi se šestorca, istina ono što je, kaže, očekujemo da bude istina. Zamislite kako se mijenjala istorija, kako se pisala lažna istorija. Kaže, ubij sve šestorcu. Da Omer radijallahu anhu e, naredi da se ubijaju šestorca ashaba, daleko od istine i mnogo što što se kroz istinu želi provući. Možete zamisliti, recimo, kada prođe toliko vijeka, recimo, ako govorimo o Muhammedu ibn Džariru Tabariju, ovome e, ehlu suneta od džemata, preselio u trećem vijeku. Za ovoga Rustumovog se ne zna kada je preselio, a kaže se da je preselio u petom vijeku. Zamislite koliko je moglo informacija i dezinformacija da se provuče i kroz knjige i kroz različite štampe, različite izdanja do dana današnjega. To jest u ovih 11 ili 12 vijekova. Ili, pišući čitavu istoriju, ako je budu uzimali ljudi iz nerelevantnih, neprovjerenih, nestvari, netačnih izvora, koliko će doći do izmjene istorije. Na primjer, nama se uvijek plasirala, mi ćemo, raćemo inšala, onaj, ovo će potrajat, e, kad budemo govorili inšala, recimo, o Turcima, o tur, turskim osvajanjima i tako dalje, ne mora niko od nas biti pristalica da ti kaže ja volim tu, Turke, ja volim, oni su kolonizirali Bosnu i Hercegovini, oni su kolonizirali Balkanske zemlje, u redu je to. Stoji, stojimo iza toga. Međutim, ajmo da gledamo o tome šta su Turci uradili, šta su Turci izgradili. Da je Sarajevo imalo svoju kulturu kada određene zapadne zemlje nisu imale. Imale su kaldrme kada oni nije znali šta je kaldrma od blata kad su morali da prave klompe i štikle da ne bi glibili se u blato. Za razliku Sarajeva gdje su bile kaldrme, gdje su bili javni hamami, gdje su bile javne česme. I tako da, ha, i, mnogo što šta. Musafirhane, besplatne musafirhane, što zapad zato nikad nije znao. Nama, da, da, nama se danas drže predavanja o kulturi nap, e, i napretku zapada, iako su uzeli mnogo što šta, ako ne sve, od muslimana. Pa smo govorili o tome koliko su uzeli od naprednih stvari muslimana, da nije bilo onoga ko je prvi red, eh, letio na zapadu? Poznati ko? Braća? Nije tačno. Ibn Firnas je letio prije njih. Zapad. Habibi, kad kreneš ovako i tam je zapad. Habibi, kaže se, oni su prvi leteli. Te, te i ovo on, neće nikada neko kada Ibn Firnas prvi letio. Ne bi postojao ni jedan klip. Kako se ovo zove na arapskom? E ono, ono tamo. Ono crno. Kumra. Kumra. Kumra se zove na arapskom i dobila je naziv od onoga sočiva onda su se kumr i ona iz izokretala Ibn Haytham izmislio, prvi izmislio kamer. Davno, neka davno, davna, pradavna vremena kad nismo bili, bili ni u planu, niko od nas. Ali neć niko tome da govori. Sočiva, Ibn Haytham izmislio. Niko od, od nas danas ne bi nosio naočar, nosio bi dva dna od pivske flaše ili od soka, ili od kole, nešto nosio bi da, da, da gledamo ne, Arab su mnogo toga dobri, muslimani su mnogo toga dobri, ali o tome se ne govori. Jer se želi prikriti stvar na istoriju onom koju su gradili muslimani i kada su, recimo, htjeli da se obrazuju evropljani, išli su da se obrazuju u Garnati ili su išli u, e, u Afričke, Sjevernoafričke zemlje da se obrazuju. Zato što je nauka kod muslimana bila sveta. Večeras mi kad budemo, dakle, završili ova uvod, počnemo, e, dakle, govoriti o početku stvaranja, o početku stvaranja, dakle, šta je prvo stvarno, tako dalje, vidjet u nekim detaljima pokušajte zapaziti, dakle, kroz samo, kroz samo priču ili čitavanje, kako su muslimani vodili rasprave normalno na osnovu tekstova Kur'ana i suneta i predaja. Ima mnogi drugi stvari koji, recimo, Ibn Kathir, rahmahullah ta'ala, ja sam u savjetovanju sa našim šehom, doktorom Saftom Kudzovićem, uzeo ovo dijelo. Zato što je onaj Ibn Kathir, rahmahullah ta'ala, najviše davao pažnje senedima, to jeste čemu? Predajama. I mi smo umet u sened, umet predaja. Recimo, te vrat nema predaja, nema lanaca prenosilaca. Inđil nema lanac prenosilaca. Prekidan lanac između koga? Poslanika i oni koji su pisali objave. Za razliku od Kur'ana za razliku od suneta, gdje su objave, gdje je objava pisana, gdje objava prenošena i zna se tačno ko je šta izgovorio. Zna se šta je Allahov govor, zna se šta je hadis u Kudsi, zna se šta je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govor, zna se šta su predaje od ashaba, zna se šta su prenošene predaje od tabiina i tako dalje. Zna se za razliku dakle od ovih prethodnih koji nemaju to. Zapad, dakle, nije mogu ni da razmišlja o ovim stvarima koje se pričala u to doba, dakle, u, u, u vrijeme Islama, E, recimo, ako uzmete recimo za primjer da je Ibn Kathir rahmehullahu ta'ala preselio u 8. vijeku, u 8. vijeku Hidže. 8 i 6, 14 vijekova. Hajde neko od vas, nek mi samo kaže šta je bilo u 14. 15. vijeku onaj upečatljivo u Evropi. Lovna vještice. Nisu imali usivača da pobjegnu. Ibn Kathir, rahmehullahu ta'ala, je e, dakle, njegovo ime je Imadu Din Ebul Fida Ismail ibn Amr ibn Kethir, rahmehullahu ta'ala. Učio je od Qasama ibn Muhameda al berazlija Muhammed el eh, je učio, dakle, njegovo dijelo je pisao na osnovu dijela Šihabu Dina Ebu Šame el-Mahdisija. Tako da je ovo, Bidajeva Nihad ibn Kethira, šta? Sažetak, sažetka. sažetka. Možete zamisliti koliko su ljudice prije posvećivali istoriju, koliko su proučavali istoriju. Ibn Ketir, rahmehullah ta'ala, je, e, kažem, preselio u početkom 8. 8. vijeka, a iza sebe ostavio mnogo kapitalnih dijela. Od jednih dijela, dakle, mi smo radili Ibn Ketirov, dakle, onaj tefsir, kad smo radili tefsir od e, Šeha Saadija, ostavio mnogo iz sebe dijela, jedno od ovih kapitalnih dijela jeste El Bidaje, Onihaje, početak i, i, i kraj. Govori o istoriji čovječanstva, o samog dakle, stvaranja, šta je prvo Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Muhammed sallallahu alaihi sallam nije otišao sa ovoga svijeta da nije podučio muslimane svemu, pa ni ptici na nebesima, niti ribi u mor. Dakle, ostavio je znanje o svemu. Kaže Zaid al-Ansari, Ebu Zaid al-Ansari, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je jedno jutro klanjao sabah, zatim se popeo na minberu. Pa nam je držao, kaže, hutbu ili govor sve do podne. Zatim je sišao pa klanjao podne. Zatim se popeo pa nam se obraćao sve do ikindije. Zatim je sišao, klanjao ikindiju, a onda se, kaže, popeo na minberu pa nam je govorio sve dok sunce nije, dakle, zašlo. Kaže, fe haddethena bima kan, wa ma huwa kain, govorio nam šta je bilo, šta se dešava, fa'alamuna, ahfaduna, najpametniji, odnosno oni koji su među nama bili najbistriji, oni su i najbolji zapamtili. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allahu khaliku kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Ovo je osnova postojanja, osnova stvaranja. To jest da je Allah subhanahu wa ta'ala tvorac svega. Ako uzmete recimo teoriju prozapadnu teoriju zapadnjaka, mislilaca, njihovih učenjaka, oni kažu da je sve nastalo od čega? Od bakterije, jel? Od čestice. Kažu ovako, ja sam to, mene je to zanimalo, jedan, pa, ajde rekao da pročitam šta je, kakva je ta tvrdnja, hajde, da vidimo koliko je Darwin bio u pravu. Kaže, nešto je padalo na nešto. Ne može nešto na nešto, moraš definisati. Jer ti se možeš obraćati masi koja je živjela u tvom dobu obraćaš se danas, ljudi su educirani, ljudi su načitani, ljudi se informišu. Večeras može svako da sjedi da provjeri sve informacije koje sam ja ovdje rekao. Da se ne obraća ni meni nekom drugom od vaših vama poznati da ili šejhova. Ne morate ga kažeš, ha, rekao mi je to na predavanju, spomenuo mi je dvojicu ljudi iz sličnih imena, spomenuo mi je Ibn Kefira, spomenuo... Dakle, hoću da provjerim o čemu se, o čemu se radi. Ljudi su informisani. Kaže, padalo nešto na nešto, pa je nastalo nešto. Dobro. Ako je to ta teorija postanka čovječanstva, onaj, kod nas nije, mi muslimani vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala tvorac svega, da je on stvorio i otuda kod nas je tevahidu bije, vjerovanje da samo Allah subhanahu wa ta'ala tvorac, da on daje, da on obskrbljuje, da on oduzima, da on daje život, da on daje smrt. Dakle, jedini on marbub. Allah subhanahu wa ta'ala kaže خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَلَارْدَ وَمَا بَيْنَمَا فِي سِتَتَ يَمْ ثُمَّ سْتَوَالَ الْعَرْشِ On je stvorio nebesa i zemlju i ono što je među njima u šest dana ehlul ilm se slažu da nema, nema niko udjela u stvaranju bilo čega od nebesa od zemlji sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I ono što je među njima. Kur'an jasno uh, uh, ukazuje na to. Međutim, ehlul ilm kažu da li su ti dani bili kao naši dani ili su ti dani drugačiji. To jeste da svaki dan traje po hiljad godina od onoga, mi, od onoga što mi brojimo. Kažu Allah subhanahu wa ta'ala uh, je stvarao u danima kao što su naši dani, drugi kažu kao što su, dakle, dan traje hiljadu godina. Najviše se tome posvećuju dogmatičari. I o temama koji počesto u raspravama neće ljudima podići iman ni tumaniti iman, ima nepotrebne, nepotrebne rasprave. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَهُوَ الَّذِي خَلْقَ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَةَ يَوْمَ وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَا On je stvorio nebesa i zemlju u šest dana, a njegov arš je bio iznad vode. U hadisu od Imra ibn Husaynan kaže Kana Allah u lam jekun šeji u kana aršu ala lma u lam jekun kablehu šeji Kaže Allah je stvorio arš njegov je bio iznad vode. Dakle, kada je stvarao, arš mu je bio iznad vode. Prije njega ništa nije bilo. Kaže, u ketebe fi zikri kulle šeji. Zatim je spomen sve ona zapisao. Thumme khalaqa sema vati wal ard. Zatim je stvorio nebesa i zemlju. Po ovome hadisu, jasno ukazuje da je prvo stvoreno šta? Arš. Arš je postao prije nebesa i zemlji. Zatim je Allah subhanahu stvorio šta? Zikr. To jeste šta? Spomen, pisanje. To jeste šta? Kalem, pero. Kaže Ibn Amir al-Aqili da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno da je upitan Ejne kjana rabbuna kabla jahlku se ma vati Gdje je bio naš gospodar prije što je stvorio nebesa i zemlju? kaže sallallahu alejhi ve sellem kana fi ama bio je na određenom prostoru ma fawqahu hawa iza njega zrak wa ma tahtahu hawa ispod njega zrak thumma khalaqa arshahu ala al zatim je stvorio svoj arš iznad vode u drugoj predaji kaže sallallahu alejhi ve sellem ene kana rabbuna qabla yakhluqu khalqa gdje je bio naš gospodar prije stvorio stvorenja kaže wa baqihi sawa dakle oko uh, mimo njega sve je bilo isto, to jeste prazan prostor. Ehlele također vode raspod, o šta je prvo stvoreno? Da li je stvoreno pero, pa onda nakon pera ostale stvari. I to je izabrao Ibn Đarir, rahmehullahu ta'ala. Kaže, navode hadis da, da je Ubad ibn Samit rekao, rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, Inna uvala ma halak Allahu el kalem. Prvo što je stvorio Allah Đeršanu je bilo pero. Thumme qallahu uktub feđera, fitilke sa. Pa mu je rečeno piši, pa je tog trenutka krenulo pero da piše. Bima huwa kjajni la jeumil qiyame od tog trenutka sve do sunnjeg dana. Dakle, zapisalo pero što mu Allah naredio od tog trenutka stvaranja sve do sunnjega dana. Kaže Tirmizi, Hasan Sahih, Gharib. Hafiz Ebu Al-Ala Al-Hamdani drugi kažu Arš je bio stvoren prije pera kao što smo dakle spomenuli hadis kod imama muslima, onaj malo prije hadis, to jest da je Allah s.w.t. stvorio prvu arš, a nakon toga stvorio pera. Amr ibn As kaže, čuo sam Allaha poslanika sallallahu alaihi wasallam, da Allah je propisao sve određene stvari za stvorenja prije nego što je stvorio nebesa i zemlju na 50.000 godina. Što znači, dakle, nikad niko neće ništa izmijeniti u Allahom i moći i njegovim stvorenjima niti neko nečiji može da promijeni tog života, niti njegov obskrut, to jest na faku, zato što sve što se dešava danas je propisano 50.000 godina prije nešto stvorena nebesa i zemlje. Može se promijeniti šeitarke? Može samo do ovu. Kaže, u aršu mu alalma, njegov arš je bio iznad vode. Pa su rekli, kakve su to odredbe? Kaže, odredbe koje su pisane perom. Kaže, jednom prilogu Imran ibn Husein došli su stanovnici Jemena Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa su rekli, Džina kelime te fekahu fi din, wa neselu ke ane uvali hada l'amr. Došli smo da učimo svoju vjeru i da te pitamo početku ove stvari, to jeste postojanja. Kaže Allah, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kana Allahu wa lam yakun shay qabla. On im je odgovorio, Allah je bio, prije njega ništa nije bilo. Kaže, pa su se zadovoljili samo onim što im je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, a on im je rekao samo ono što su pitali. Dakle on su pitalo početku postajanja, pa im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah je bio pri njega ništa nije postojalo. Ibn Jarir kaže, drugi tvrde da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio vodu prije Arša, kao što se bilježi od sudija, Ebu Malka, Ebu Salha, Ibn Abasa, Ibn Mesuda. Kaže od nekih ashaba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, ka inna Allaha kana arshuhu al ma' Allahov arš je bio iznad vode. Volem jahuk šein gajre ma halaka kabla ma. I ništa nije stvorio što je stvorio prije vode. Kaže Ibn Đarir, prenosi Mahavda Ibn Isaka, pa kaže prvo što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je svjetlost i tama. Zatim je razdvojio između njih. Pa je tamu učinio za noć, specifičnu za noć, a svjetlost je učinio specifičnu za dan, da ljudi mogu da vidi. Kaže Ibn Đarir, neki tvrde da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio pero, a drugi kažu da je stvorio kursi. Zatim da je nakon kursi stvorio arš, a da su bili, dakle, u zraku. Kad je zatim Allah subhanahu wa ta'ala stvorio tamu, zatim svjetlost, a onda je njegov arš postavljen iznad vode. O svojstvima arša i o svojstvima kursije, Allah subhanahu wa ta'ala govori da je on gospodar arša. A šta je arš? Arš je prijestolje, a kursi mjesto gdje se stavljaju noge. Rafiu Darajati Dhul Arš, on je taj koji podiže stepene, gospodar Arša ili vlasnik Arša. U drugom ajta Allah subhanahu wa ta'ala kaže Feta'ala Allahu malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arshil karim." Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je on gospodar Arša i da se on uzdigao iznad Arša kao što stoji u, recimo u ajtu gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ar-Rahman al-Arši stawa" ili Thume steva al arsh i mnogi drugi ajeti. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom je sjedio sa ashabima u Batha, dakle mjesto na domak Medine, pa kaže, prošao neki oblačak, pa kaže, sallallahu alaihi sallam, znate šta je ovo? Kažu, ovo su oblaci, kaže, sallallahu alaihi sallam, el muzn, dakle vrsta oblaka. Pa smo rekli, a muzn, pa kaže, sallallahu alaihi sallam, janan, dakle sve vrste, spominje vrste oblaka. Kaj pa smo prešutili? Kaže, sallallahu alaihi sallam, znate li koliko između ovih nebesa i zemlje, dakle ovog neba kojeg vi vidite i zemlje. Pa smo rekli, Allah i njegov poslanik najbolje znaju kaže između njih je hoda 500 godina. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem između svakog nebe, neba i drugog neba je 500 godina hoda. Zatim kešfu kuli sema, dakle taj prostor između debljina nebesa i između nebesa i nebesa. Kaže sallallahu alejhi ve sellem 500 godina hoda. A kaže sallallahu alejhi ve sellem u fuqa sema i sabia bahr. Iznad sedmog neba je more u bejne esfelihi wa alaha kema bejne semaju al ard između gore i dolje onoliko koliko između nebesa i zemlje. Pogledajte šta je poslanik sada sa nam pričao ashabima i kada i kad su ashabi, odnosno kad su muslimani raspravljali i vodili i stjecali znanje i raspravljali o stvarima o kosmosu i o zemlji. U vremenu koje je došlo iza njih, šta je zapad mogao da ponudi svome? Sve što se ticalo nauke, na zapad se smatralo dogmom i suprotno ciljevima crkve. I crkva je to, znate kako je to kažnjavala inkvizicija koja je koštala i njih nemuslimane i kasnije i muslimane. Muhammed ibn Jubeir ibn Mut'im prenosi od svog oca, on od svog oca, pa kaže, došao je Allahov poslanik sallallahu došao je Allahov poslanik sallallahu beduin pa je rekao: "Allahov poslanice, duše su umrle, djeca su gladna i metak je uništen, postrkala je stoka, moli Allaha da nam dadne kišu. Kaže, tebe mol, tobom molimo, dakle poslaniku se rekao, tobo molimo Allaha, Allahom molimo tebe. Pa kaže Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Vejhak teško tebi, znaš kaj šta govoriš." Pa zatim mi kaže Allahom poslanik govorio subhanallah, subhanallah. Kaže govorio je toliko puta subhanallah da su ashab prepoznali da mu nije drago što mu je ovaj rekao. Pa zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Opet teško tebi." niko kaže ne može kaže innehu la yustashfa bila ala ahad min khalqi dakle niko se ne može uzeti ili zauzeti kod Allaha od njegovih stvorenja na takav način to je da kažeš to bo molim Allah dakle Allahu ne treba posrednik shanu Allahi azim a'zama min zalik wa yahak Allah subhanahu wa ta'ala noć ili njegova snaga ili njegova htjenje njegova volja mnogo više iznad toga kaže znaš li šta je Allah kaže inna aršu ala samavati ke hakeda. Kaj njegov je arš iznad nebesa, pa je poslanik sada sam pokazao ovako, sklopio, i napravio kupolu od, od ruke, kaže njegov arš je iznad nebesa ovako. To jest njegov arš obuhvata sve što je iznad nebesa. U sahihu kod imama Bukhari je od poslanika sallallahu sallam se prenosi da je rekao Ida se jel tumullaha al džennete feseluhu al firdevse la'ala fe innehu ala al džennete Kaže, kad tražite od Allaha džene, tražite uzvišeni firdevs, jer on je najuzvišeniji dio dženeta. U avsatu dženne, i pokriva sredinu dženeta, u fauka arš, faukahu aršum rahman, a iznad njega, to je iznad firdevsa je, arš milostivog. Ovi hadisi, koji navodi Ibn Kathir, rahmehullahu ta'ala, ukazuju na činjenicu, to jeste Allahu subhanahu ta'ala uzdignuća, da je Allah subhanahu ta'ala iznad svega ne prihvata se kod ehlu sunata od džemata teorija da je Allah svugdje, to jest da Allah se nalazi na svakom mjestu, da pri, pri tome, dakle, e, krivo interpretirajući njegove ajete, njegov govor i sunet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa nego Allah subhanahu wa ta'ala koji za sebe rekao da je iznad arša, onda je iznad arša. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ta'aruđu l-melaiketu ruhu ilaihi fi jaumin kana miqdaru hamsina alfa sene. Njemu se kaže uzdižu, uzdižu meleci u ruhu i džibril u jednom danu čije trajanje 50.000 godina. Dakle, uzižu se, a uzizanje obično ide prema gdje? Prema gore, je tako? Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ellezine jahmelune l'arše wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi bi rabbihi wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna li ledine amenu. Oni koji nose arš oni koji su oko njih i sebihune bi rabbihim oni veličaju i hvalaju svoga gospodara. Wa yu'minuna bi vjeruju njena, u njega u jestagfiruna lil ladina amanu i traže oprosta za one koji vjer, vjeru, e, koji su vjernici, koji vjeruju. Wa yahmilu arsha rabbika fawqa umayyidin samani. Toga dana će arš tvoga gospodara nositi osmorca. U svakom slučaju, kako god i Kur'an i Hadis ukazuju na postojanje arša, a o njihovom stvaranju rekli malo, nešto malo prije. Što se tiče kursije, Ibn Abbas kaže, El kursi je mjesto gdje se stavljaju stope, odnosno noge. Wal arš la yuqadiru qadra ila Allahu azza wa jal. Arš ne zna niko opisati osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi wa sallam gdje kaže sedam nebesa u odnosu na kursiju kaže poput sedam dirhima koje su bačene u jednu veliku tepsiju ili štit. Kaže sallallahu alejhi wa sallam a kursi u odnosu na arš poput kaže metalne halke koja se bacila u pustinju. Dakle, toliko je neznatno malehan u odnosu na arš. Ebu Dher al-Gafari kaže, pitao je Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam kursi, pa je rekao Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam, tako me ona ga učio je ruci moja duša. Sedam nebesa i zemalja u odnosu na kursiju je poput, kaže, jedne halke koja je bačena na prostranu pustinju. A veličina arša u odnosu na kursi kao ka, veličina one poljane u odnosu na onu halku. Zatim, Leuhun Mahfuz. Abdul Malik ibn Sa'id ibn Jubeir prenosio svog oca od Ibn Abbas. a on od Ibn Abasa je Allahu poslanik sallam sam rekao, inna Allahe khalaqa Leuhan Mahfuzan min durra. Allah je stvorio Leuhun Mahfuz od bisera, bijelih bisera, sa min jakutate hamra, korice su joj od crvenog jakuta. Pero mu je svjetlost, pisanje mu je svjetlost, lillahi fi kulli jeumin sittune situne ve salat mije lahva. Kaže, Allah svaki dan u njemu ima 360 trenutaka. Stvara, obskrbljuje, usmrćuje, daje život, uzdiže, ponižava i čini ono što hoće. Ibn Abbas kaže, na početku Leuhu al-Mahfuza stoji La ilaha illallahu wahde, njegova vjera je Islam, Muhammed je njegov rob, njegov poslanik. Ko vjeruje Allaha, ko vjeruje u njegovu e, prijetnju, odnosno njegovo obećanje, onaj ko bude, njegove, ko bude slijedio njegove poslanike, Allah će ga uvesti u džennet. Kaže Lehul Mahfuz i od bijelog bisera, dužina mu je koliko između nebesa i zemlje, širina mu je koliko između istoka i zapada. Korice su mu od bisera i od jakuta, a e, njegove strance, odnosno njegove strance su od e, crvenog jakuta, a e, listovi su mu od bisera i od također jakuta. Njegovo pero je svjetlost, njegove riječi su, dakle, riječi su mu vezane za arš, a osnova mu je, kaže, u krilu meleka. Kaže Enes ibn Malik, radi Anhu, vrsa od Selefa, Elohul Mahfuz je kod čela Israfila, kaže mu katil, nalazi se na desnoj strani arša. Predaje koji govori o stvaranju nebesa i zemlje, kao sam, mi smo to radili kad smo radili tefsir, kad smo govorili tefsiru, uh, ehl tefsir se, dakle, u fesir se razilazi, da li su, kažem, stvoreni u normalnim danima, kao što su nas, da, naši današnji dan koji mi poznamo, ili su stvoreni dani koji traje po hiljadu godina. Ibn Isak kaže, sjedbenici te vrata kažu da je Allah subhanahu tala otpočeo stvaranje nebesa i zemlje u nedjelju. Sjedbenici inđila kažu da je Allah otpočeo stvaranje nebesa i zemlje u ponedjeljak A mi muslimani kažemo da je Allah subhanahu ta'ala otpočeo stvaranje u subotu. I tako se prenosi od velikog broja od Selefa i od pravnika muslimanskih učenjaka. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم On je taj koji vam je stvorio sve što je na zemlji, zatim se uzdigao iznad nebesa, a onda ih je učinio sedam nebesa i on sve zna. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Uđalna se maje sahfen mahfudan ma huma na ajatina mu'aridun. Mi smo nebesa učinili kao zaštitnim krovom, a oni se od naših ajeta okreću. Neki islamski učenjaci kažu da su stvorena prvo nebesa, a onda zemlja. Međutim, Allah najbolje zna da je prvo stvorena zemlja. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže E entu me šedu halhana mi se mao benaha. Jeste vi, kaže, žešćeg stvaranja ili većeg stvaranja ili nebesa koja on sazdao. Refa semkeha fesawaha. Uzdigao njihovu devljinu, pa onda ih je ispravio. Pa kažu, ovo što je uzdigao, od čega je uzdigao? Sa? Zemlje, jer su bila zalijepljena na zemlju. Što znači da zemlja bila stvorena prije nebesa. وَاغْتَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا وَلَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا Aktaše lejleha prekrio je noću, u ahrađe duhaha izveo zoru, u lardo ba'da dhalike dehaha i onda je zemlju nakon toga prostrovu. Ahrađa minha ma'aha u mra'aha, zatim iz nje izveo njenu vodu i njene pašnjake od džibale arsaha i postavio brda na njoj da se smiri. Meta'an lekum vele na'amikum, užitak vama, vama ili za uživanje vama i vašoj stoci. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Al-đibale Arsaha, kada je stvorio zemlju, zemlja se tresla, kaže da se zemlja smirila, Allah je subhanahu ta'ala postavio na njoj e, planine i brda, pa se zemlja nakon toga smirila. U Al-Arda Ferešnaha i zemlju smo prostrli. Dakle, zemlja je na početku bila ravna, a zbog njenog trenja i mudrstko Allah subhanahu ta'ala znao, stvorio je nebesa. Imran ibn Husayn kaže, ušao sam kod Allaha poslanika sallallahu alaihi wasallam, a zavezao sam, kaže, svoju devu kod vrata. Pa su mu kada je došli neki ljudi od Benu Temima, od plemena, pa kažu, odnosno rečeno im, Bojrum, obradujte se, ili blago se vama, ja Beni Temim. Kažu, ti si nas obradovao, pa daj nam, kaže, dva puta. Zatim je kada ušla skupina ljudi od Jemena, pa su rekli, blago vama, uđite stanovnici Jemena. Kaže, kad nisu htjeli Benu i Temim, onda kaže, kad kabelna je Rasula, mi, kaže, prihvatamo Allahov poslaniče. Kad došli smo da te pitamo u početku ove stvari, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Allah je bio pri njega, ništa nije bilo, njegov arš je bio iznad vode. I kad je spomenuo, je zapisao u zikru sve, to jest na al mahfuzu, wa khalaqa samawati wal ard, a onda je kaže stvorio nebesa i zemlju. Kaže pa je neko rekao pobjegla ti je deva. Ošao sam da je tražim, ona je kaže bila blizu, onaj pasla je. E tako mi je bilo žao da sam je Bog da ostane da čujem dalje šta je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio stanovnicima odnosno uh, musafirima iz Jemena. Ebu Hurere kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom me uzeo za ruku i rekao: Allah je stvorio prašinu ili zemlju u subotu. Stvorio je planine u nedjelju, stvorio je drveće u ponedjeljak, stvorio je zlo u utorak, stvorio je svjetlost u srijedu, zato mi srijedu imamo ders. Kaže, u obete devabe je umel hadmis, a onda je, kaže, životinje stvorio u četvrtak. U halaka Adem ba'da asr je umel džuma. Adema je stvorio u petak posle ikindije. Kaže, zadnje što je stvorio stvorenje u posljednjem trenutku od džume između ikindije i noć. To jeste Adem alaihi salatu wasalam. Ebu Hureyre također prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, odnosno da ga uzeo za ruku i rekao: "Ebu Hureyre, Allah je stvorio nebesa i zemlju i ono što je u, među njima u šest njima među njima i u njima u šest dana. Thumma stawa al-arš yawma sabi'a." Zatim se uzdigao iznad arša sedmi dan. "Wa khalaqa turbata wa khalaqa turbata yawm sabt." A zemlju je stvorio, odnosno prašnu je stvorio u subotu. Kako su ušli israelijata ili predaje od Israila, israelijata muslimanski predaje. Kažu kad je Ka'b al-Ahbar prihvatio islam u vrijeme Omera radijallahu anhu, dolazio bi pa bi govorio ashabima ono što je on znao učijeći dok je bio još jevrejem. Kaže pa je Omer slušao njegove predaje, nije ga osuđivao. Kažu sve s ciljem da ga ne bi otirao, da, ga ne bi, da mu ne bi omrzao islam. Kaže, pa je Kabo Lahbar prenio mnogo što što što nema veze sa istinom. Pa mu je Omer prešutio i na ono što se šuti i ono što mu se ne šuti. Tako da, kad se nađe nešto u predajama, obično Ehlan Lilim kažu, Allah najbolje zna, Ibn Kathir to spominje, kaže, ovo je očiljen od Israelijata. Imam Buhari kaže, odnosno bilježi predaje od Ebu Hureyre da je rekao Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam kada je Allah završio stvaranje, zapisao u svojoj knjizi, a ona je kod njega iznad Arša. Inne rahmeti galebet gadavi, moja milost je savladala moju srđbu. Šta se spominje o sedam zemalja? Ebu Seleme, Ibn Abdurrahman, kaže između njega i neki ljudi je postojala neka parnica vezana za zemlju, pa je ušao kada iše radi Allahanha, pa je spomenuo, kaže, imam takav takav problem. Kaže na njemu, jajba seleme. Kloni se zemlji Allahu, pa sam ih sallallahu alaihi sallam i rekao, onaj ko nepravedno uzme jedan pedalj, ta uvokahu ili tu uvikahu min sebe aradin. Biće mu zakačena sedam zemalja na sunjem dan. U drugoj predaji, od njegovog oca, kada je Allahu, pa sam ih sallallahu alaihi sallam rekao, men ahada shay min al-ard bi ghayri haqqin khusifa bihi yawm al-qiyamah ila sabi aradin onaj ko nepravedno uzme jedan petalj zemlji na sudnjem dan će biti protiran kroz sedam zemalja kaže sallallahu alejhi ve sellem az-zamanu qad istadara ka hayati yawm yawm khalaq Allah yawm khalaq Allah as-samawati wal-ard as-sanatu 12 shahra vrijeme je kaže uzelo svoj krug ili prošlo svoj krug kaže kao na dan kad je Allah stvorio nebesa i zemlju, a godina ima 12 mjeseci. Svodom hadisma koji smo malo prije spominjali, da između svake zemlje, svake dakle, druge zemlje ima prostor, između tog prostora postoji nebesa i da svaka zemlja za sebe je dakle, izdvojena. Ima pojedini predaja u kojima se kaže na svakoj zemlji postoji svako od onih koji postoje na ovoj zemlji, Adem na onoj zemlji kao na vašoj zemlji, Ibrahim kaže kao vaš Ibrahim, tako dalje. Međutim, Kathir kaže ovo je predaj od Israelijata, nema veze sa islamskim naukovanjem. Enes Ibrim Al kaže da je Allah u poslanih sallallahu alaihi sallam rekao kada je Allah stvorio zemlju, za nju se širila i bila je nestabilna, pa je Allah subhanahu ta'ala postavio planine na njoj, onda se smirila. Pa se, kaže, melec začudili od stvaranja nebesa. Pa su rekli, gospodaru moj, gospodaru naš, ima li, kaže, nešto jače od tvojih, tvojih stvorenja planina? Kaže, da. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala, željezo. Kaže, gospodaru, ima li nešto jače od željeza? Kaže, te bar koje ta'ala, kaže, da, vatra. Kaže, gospodaru, ima li šta jače od tvoje vatre, od tvojih stvorenja od vatre? Kaže, da, vjetar. Kaže, gospodaru, ima li, kaže, šta jače od tvoga vjetra? Kaže, da. Ibn Adem, kad dadne sadaku sa desnom, da ne znam šta je dala lijeva. Što se tiče mora i rijeka, Allah subhanahu ta'ala kaže <clears throat> on je taj koji vam počinio mora da iz njih jedete svježe meso. Iz njega vadite nakit koji, kojim se kitite. A ono su, kaže, lađe koje plove u ali tepte gumin fadli i da biste vi tragali za njegovom obskru. Vala allakum teškuru da budete njemu zahvalni. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio dvije vrste vode na zemlji, slanu i slatku. Slana mora, od njihove mudrosti Ibn Kathir ovdje spominje, kaže da ne postoji slana, da ne postoji soli ili količine soli u morima, ne bi postojao na zemlji balans očuvanja bilo čega postojećeg, nego bi se sve kvarlo. Kaže on, mi to ne osjetimo u zraku, nego Allah subhanahu wa ta'ala to, znate kako so čuva, recimo ako stavite meso, onaj ko, se, ko kiseli meso da ga suši, stavi ga u soj i meso se ne pokvari. Kaže pa taj odnos općenito na zemaljskoj kugli, koliko imamo onaj procenat vode na zemlji? 70%, manje ili više, oko 70%. I većina je vode slane. Pa zamislite koliki je balans napravljen da samo se očuva život na zemlji. Kaže sallallahu alejhi ve sellem za more, more nam je, kaže, čista voda, halal nam je ono što u njemu ugine, ili kaže, sallallahu alaihi wa sallam, halal, nam, halal su nam dvije vrste uginulih e, životinja i dvije vrste krvi. Ribe i skakavci, kaže, jetra i slezena. To je ono što, dakle, e, opće poznato i kroz fik ste učili. halal te modima puno ponavljanja isti tekstova pa da, pokušavam da, da izbjegnem. O stvaranju sunca mi smo spominjali na kraju preznaka veliki preznaka sunnjeg dana. Ovaj hadis di Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže znate li gdje sunce ide? Kaže sunce ide Allah ali njegov poslanik najbolje znaju kaže sunce ide sve dok ne učini seždu ispod arša, pa traži dopuštenje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Postoji, kaže, trenutak kojem neće dopustiti i neće mu se dati da učini seždu, ni da se vrati, ni da nastavi svoje putanje, nego će se morati vratiti sa zapada. Kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Iza akhbara al min ha huna wa adbara nahar min ha huna gharabat ash-shams wa qad iftara saim kada dođe noć sa ove strane i kada ode dan sa ove strane i kada sunce zađe, postaš se iftari. Teoriju šta se oko čega okreće? Zemlja oko sunca ili sunce oko zemlje? Mi smo to ovdje spominjali. Šta je vama poznato? Sunce oko zemlje, da li ti Mohamed, ti se, ali ne, može, ne možemo mi tvoj stupanj dostići. Reci. Molim. Zemlja oko sunca. Jeste, uopće je poznata se okreće zemlja oko sunca. Međutim, svi kuranski tekstovi ukazuju da se sunce okreće oko zemlji. Čak što više u našem stalnom žargonu, našem stalnom izražavanju, ne kažemo okrenula se zemlja prema suncu noćas, nego izašlo je sunce, izašlo je sunce, što ukazuje na njegovo kretanje. Postoji mnogo dogme, mnogo rasprava oko toga da li je zemlja okrugla, da li je zemlja ploča, da li je zemlja fakat okrugla ili jajastog oblika, mnogo postoji teorija oni koji tvrde je zemlja ravna imaju za sebe svoje dokaze. Imaju. Ja sam raspravo sjedin našim šejhom. Ja im kajem šejh Barak Allah, kako reko ne da shvatiš da je zemlja okrugla? Kaže, jesi li vidio? Rekao, nisam. Ali zašto sve što gledamo sa zemlje u kosmosu je okruglo? Zašto bi rekao, zemlja bila iznimke, zašto bi ona bila ploča? Kaže, ne znam ne vjeruje še da postoji južni pol, ne vjeruje da je zemlja okrugla, iako da kažem, kuranski i hadijski tekstovi ukazuju na njenu, onaj, ne na oblik, to jest da je okrugla. NASA, NASA ne posjeduje ni jednu kompletnu sliku oblika zemlje, nego NASA ima samo dijelove zemlje. Pitanje. Zašto avion ili raketa kada izlazi iz zemljene atmosfere, prolazi kroz lažite slojeve iznad zemlje, atmosfera, hemisfera, svašta nešto, jel tako? Kako ode gore i kako se vrati dolje, a ne može na zemlju da sleti ništa ono, ništa ono što, dakle, ide iz svemira. Ni meteori, niti bilo šta, nego izgore i isprže se prije što dođe do zemlje. Da li su metali koji koriste ljudi u svojoj proizvodnji, jači pa mogu da izađu sa raketama i da se vrati, da puste satelite i da se ti sateliti eh, spuste na zemlju i tako dalje, ili su jači i oni metali koji su, dakle, odnosno vrste uh, materijala, meteora i to vjetno. Šta je jači? A? Ali kako meteor sprži se, ne sprži se ovo? I zato što on lažu. Niti ikad niko kročio na mjesec. Niti ikad niko kročio na mjesec. Ne znaju kako je na mjesecu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja mašar al džin. Ini ste tatom tenfudu min aktari sema avati val ardi fenfudu. La tenfudu ne ila bi sultan. O, kad je skupina ljudi, ljudi, odnosno džina je ljudi. Ako budete mogli da napustite granice nebesa i zemlje, napustite. A nećete, kaže, moći napustiti. Pa kaže, a nećete moći napustiti. Džini ne mogu. A ko je sposobni ljudi ili džini? Da oprostite, mogu da se vuku gdje god hoće. I da se izvuku gdje god hoće. Ali ne mogu da izađu iz granica zemlje. Ne mogu. Teorija Neil Armstrong sletio sišu, ostao njegove stope, zabu zastav, zateku sovjetsku zastav, tako dalje pa nakon toga dođe nam 40-50 godina priča o tome kako je to bilo sve izmišljeno u studiju i da je studio to snimio, studio snimljeno, neko je pustilo napuštene. Jer kažem, dan danas NASA ne može imati tako udaljen satelit sa kamerama da snimi oblik zemlje. Sve što imaju od zemlje jesu e, dijelovi slika koje oni kompletiraju. Dakle, nema nemaju zemlju kao cijelinu. A hoće biti onaj komentara na ovu. Da. Koliko je sati? Je li vam dosta? Da. Hajde, ja sam bio pripremio stvaranje Melejka i malo je podržao lekcija, neću moći završiti. Ne može, ne može, varke, la fik, masana, la ikun, zakun, la hajra, za, nastavit ćemo drugi put. Ovo je malo već duža lekcija o Melecima. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي